وبدعها من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم لطاعاته تتضاعف فيها الحسنات ويغفر فيها كثير من السيئات فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات أيها المسلمون إن أعمار هذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك رواه الترمذي وحسنه البني رحمه الله تعالى ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عوضها بأن جعل لها كثيرا من الأعمال الصالحة التي تبارك في العمر فكأن من عملها رزق عمرا طويلا عباد الله إن الله تعالى جعل عدة شهور 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض وفاوت بين هذه الأشهر فمنها شهر الصيام ومنها أشهر الحج ومنها أشهر الحرم ولله في كل ذلك الحكمة البالغة يعلم ولا نعلم وها نحن مقبلون إلى شهر الله المحرم أحد أشهر الحرم التي قال الله فيها منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيها المسلمون إن هذا الشهر له فضائل منها أنه أفضل الصيام بعد رمضان لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الله المحرم فاقتصه بإضافته إلى الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله وهو الشهر الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكون أول سنة الهجرية ومن أعظم فضائله أن فيه يوم عاشوراء اليوم الذي أذل الله الكفر والكافرين فأعز فيه التوحيد والموحدين وقد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله جل وعز وصامه اليهود من بعده فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه فقال وجد اليهود يصومونه فقال ما هذا الذي تصومون قالوا إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل الله فيه فرعون وقومه وقد صامه موسى عليه الصلاة والسلام فنحن نصومه فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فبصيامه عباد الله يكفر أوزار السنة الماضية كما روى مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله والأفضل لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم قبله يوما أو يوما بعده لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون فيه صبيانهم تعويدا لهم على الفضل فعن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه ونصوم أبناءنا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار رواه البخاري وكان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء في سفر ومنه ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري وكان الزهري يقول رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء تفوت أما بعض المخالفات التي تقع فيه عباد الله منها اتخاذ اتخاذ بعض الناس اليوم يوم الأول من هذا الشهر المبارك عيدا كصنع الكفار في أول يناير حيث يتوسعون فيه على العيال ويتبادلون الهدايا والتهاني بقدوم عام جديد ولم يشرع لنا أهل الإسلام سوى العيدين وهما الفطر والأضحى ومنها ما تفعله الرافضة من إقامة المآتم والأحزان وضرب الأجساد حزنا على قتل حسين بن علي رضي الله عنهما فيما يزعمون قال الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ndugu الإسلام لو هي hii تكون tukumbushane katika fadhail ama kwamba inapatikana katika mwezi ama kwamba uko mbele yetu na si mwezi mwingine bali mwezi wa Muharram na vile vile mambo ambayo kwamba watu wanafanya katika mwezi kama ule ambao kama si sawa katika sheria ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo na vile vile akatuachia ndugu waislamu mwezi kama huu ni mwezi ambao kwamba ina fadhila nyingi na Allah subhanahu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba katika zama kuna nyakati fulani na fulani amezichagua kisha akaweka ofa maalum katika siku kama zile kisha mtume sala salam akatunasihi sisi akasema fata'arradu li hadhihi nafahat mkimbie kwa kubwa kabisa kuchukua ofa kama hizi kwani ni amali kidogo ilhali Allah subhanahu wa ta'ala anapeana malipo makubwa sana ndugu katika imani vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha akisema kwamba umati huu ni umma ambao kwamba iko na umri fupi kuliko zile umma ambao kama zilitangulia. Kwa hadithi nilisoma ambao kama pokelewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu akisema kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba umati huu majority ama watu wengi watakuwa wanaishi kati ya miaka sitini hadi sabini na ni wachache mno ambao kwa pale ndugu katika imani vile vile inamaanisha kwamba mtu hajui lini ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamondoa katika ardhi hii ambapo kwamba atakuwa yeye atakuwa minal mauta atakuwa hawezi kufanya ibada alipokuwa akifanya ila tu kwamba alikuwa amwacha kizazi kizuri ambapo kwamba atukumbuka katika doa ama atakuwa anatoka sadaqat kwa niaba yake ambapo kwamba mtu hayuko shua kama itafanyika hivi ndugu katika imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an kwamba miezi aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi ni miezi kumi na mbili. Kisha katika miezi kama zile Allah subhanahu wa ta'ala akachagua nne akafanya iwe ni matukufu zaidi kuliko zile zingine. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatoa nasaha katika waja zake waja wake akisema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenyu katika miezi kama zile. Kivipi nduko katika iman? Kudhulumu nafsi zetu katika miezi kama hizi ni kwamba unafanya mambo ambayo kama inakhalifu sheria katika, katika sheria ya Uislamu ama unafanya maasi vile vile uko katika imani. Kuna masahaba baadhi ya tabi'in walikuwa wakisema kwamba rai yao kwamba katika miezi kama hizi vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa ofa kwamba ukifanya ibada utapata malipo maradufu au mara nyingi zaidi ya hapo. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ukifanya maasi Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile atakubandikia madhambi zaidi na zaidi kuliko ile makosa uliyofanya ndio katika imani. Hii ni onyo kwa watu kwamba miezi kama hizi Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitukuza na vile vile nafaa pia vile, vile sisi tuvilefanya nini tuzitukuze miezi kama hizi. Kwani Waarabu vile vile katika ujahilia wao pamoja na ujahilia wao walikuwa katika mwezi kama huu Muharram walikuwa hawapigani. Kwani walikuwa wamejipanga, walikuwa tabia zao ilikuwa ni vita kila wakati. Kwamba wakapangana kama Dhulhijja ni mwezi watu fanya nini kwenda kuhiji kabla ya kaifa vile kuna nini kuna dhulqaada dhulqaada yake alquud alquud ni qithal maanahu kama walikuwa pigani katika mwezi kama ule wa dhulqaada kwa sababu gani ili mtu ambokama anatoka labda Yaman anatoka labda upande Bahrain vile vile akienda kuliche maka awe awe na amani vile vile asipate mtu yote ambokama atamshawishi katika njia so waarabu kana yaquuduna kana yaquuduna fihi yani alqital walikuwa hawapigani alafu dhulhijja Dhulhijja hiyo ni mdhafu mdhafu ilehi, kama ni mwezi wa kufanya hija, ibada tukufu. Alafu ndio katika iman Muharram, manake ashar radhi haramu fihi alqital, ni mwezi ambao kwamba waliharamisha kupigana, wako walikuwa wapigane. Limadha? Kwa sababu kama yule mtumbo kama alikuwa amefunga safari kwenda kuhiji, apate kurudi katika nchi yake akiwa na amani, katika iman. Ikifika katika mwezi wa Rabiul Awwal, vita inaanza kama kawaida. Ndugu katika imani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu yote ambaye kwamba atafunga mwezi wa Muharram atakuwa amepata fadhila baada ya mwezi wa Ramadhani. Kwani ile si, ile ile mwezi ambao kwamba ina fadhila zaidi kufunga baada ya Ramadhani ni mwezi wa Muharram. Vile vile huu ni mwezi ambao kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wakati Umar bin Khattab radhiallahu anhu ndio walichagua Muharram iwe ni mwezi wa kwanza katika mwezi katika mwezi za Kiislamu ama katika kalenda ya Uislamu. Vile vile ndugu katika iman miongoni mwa matukio makuu ambao kama tuwe katika mwezi kama huu wa Muharram ni kwamba ni, ni mwezi ambao kwamba kuna siku siku ya kumi katika mwezi kama ule ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwangamiza Firaun na jeshi, jeshi lake na vile vile akamwokoa Nabii Musa alayhi salam na wana Bani Israeli. Kisha Nabiiullah Musa alayhi salam alikuwa akifunga mwezi kama huu, siku kama hile. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogura kwenda Madina, akapata Mayahudi wanafunga siku kama ile, akamwauliza, "Mbona mnafunga siku kama hii?" Wakasema, akamwelezea tarehe kwamba hii ni siku ambapo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwokoa Nabii Musa alayhi salam kutokamana na dhulma ya Firaun na majeshi lake akawaangamiza vile vile. Hasa nabii wetu Musa alayhi salam alikuwa akifunga siku kama hii kuitukuza. Vile vile sisi tunaifunga kukumbuka kama ni sunna ama kama nabii wetu Musa alayhi salam anatuwashia. Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaambia ana ahaqqu bi Musa minkum. Mimi nina haki kufuata sunna bi Musa kuliko nyinyi. Mtume sala sama akaifunga vile vile akamrisha watu kwa nyinyi waifunge siku kama ile ndugu katika imani. Wal afdal liman arada yasuma hadha al-yawm al-mubarak, yote ambaye kama anataka kufunga siku kama hii katika iman ni afunge siku moja kabla siku kama siku ya Ashura, ah, maanake afunge tarehe tisa katika mwezi wa Muharram, mwezi wa kwamba biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ima tuweze kuanza kesho au kesho kutwa akitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka ukhalifu Mayahudi katika kufunga siku ya siku ya, ya, ya Ashura Ndipo sasa akaamrisha kwamba idha kana al-amru muqbil, kama Mungu atanipatia uhai mwaka ujao nitafunga siku ya siku ya tisa na siku ya kumi. Siku ngapi? Siku mbili, ndugu katika iman Lakini Ibn Abbas radhiallahu anhu amekuwa mpokezi wa hadithi kama hii, anasema mwaka ujao haikufika, ila Mtume sala salam alikuwa afanya nini? Alikuwa ashafariki. Kwa hivyo sasa hii inakuwa ni sunna ya kauli tunafuata kama kaulia kama kauli Mtume صلى الله عليه alisema kama tafunga kwa vile vile ndio katika imani yote kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anamwafikia kufikia siku kama ile akitaka kufunga asifunge siku muntaridan lakini hakuna shida anaweza kufunga hivyo lakini vizuri kwamba afunge siku moja kabla yake kama hataweza au siku moja baada yake ili kukalifu mayahudi ndugu katika imani siku kama hii siku ya Ashura ni siku tukufu ni siku kwamba masahaba radhiallahu anhum walikuwa kifunga siku kama ile na vile vile pia wakilazimisha watoto wao wadogo kufunga siku kama ile kivipi ili kuwazoesha kutafuta fadhila na kuzoea mambo kama haya ndugu katika imani anasema sahabia Rabi' bint Muawidh akisema nini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tu alipoamrisha kama funge siku kama ile akatangaza nini kwamba yeyote ama kwamba alikuwa hajafunga katika siku ya Ashura basi asikule kabisa mpaka jioni ifike na yote makao alikuwa amefunga afunge hadi jioni waliposikia masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wakaanza kufunga siku kama zile na vile vile wakawa wanalazimisha watoto wao wadogo wafunge siku kama ile na vile vile watoto wao walikuwa kilia wakililia chakula walikuwa wakichukua zile madoli ama mwanasesere wakiwapatia watoto wachezee ili ili kuwabembeleza hadi itakapofika wakati wa watu kufuturu ndugu katika imani vile vile ndugu katika imani mambo yanavyojulikana kama hata saumu ya faradhi mtu wakati na safari anaruhusiwa kukula na vile vile kutokamana uzito sio kama hii kuna baadhi ya salafu salih wale waliotangulia akiwemo bin Abbas radhiallahu anhu akiwa Abu Ishaq na akiwa Zuhri vile vile walikuwa kufunga siku kama hii hata kuna wakiwa safarini wakasema nini Zuhuri akasema Ramadhanu lahu iddatu min ayamin ukhra Ramadhan unaweza kukosa kufunga leo hii ukafunga tena siku nyingine wa Ashura tafut lakini Ashura ni siku moja ikipita leo katika iman imepita labda mwaka ujao kwa hiyo ndio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia atakuwa ni katika ahya ndio katika iman am baadhi ya mukhalafat makosa mko baadhi ya watu wanafanya katika siku kama ile Ashura ama katika mwezi kama huu moja ni kwamba kuna watu ambao kwamba pindi inapofika tarehe moja katika mwezi Muharram hao wanaanza kusherekea wakijifunisha na Mayahudi na Manaswara kwa kusherekea tarehe moja katika Januari katika iman eti happy new year ndio katika iman inafaa ifahamike nilivyosema awali ni kwamba ni maswahaba radhiallahu anhum tena wakati wa Khattab radhiallahu anhu ndio walikaa chini wakafikiana kama fanye Muharram iwe ni mwezi wa kwanza katika miezi za Kiislamu wala wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wala wakati Abubakar radhiallahu anhu haikuwa ni hivyo ndio katika iman kwa hivyo ni makosa sana mtu kuchukua tarehe moja katika Muharram anasherehekea akisema kwamba mbona Mayahudi na Manaswara wa Kristo makafiri wanasherehekea tarehe moja hapini new Mbona sisi tusherekeshi kama hiyo katika imani? Mambo kama haya si sawa Muislamu kufanya mambo kama yale. Vile vile ndio katika imani kuna baadhi ya watu ikifika tarehe kumi kama ile wanasherehekea ama wanakumbushana mauti ya Hussein bin Ali radhiallahu anhuma kwamba wakati aliuawa Karbala kinyama wakifanya maandamano wakiprotest na wakilani hicho kitendo cha kinyama cha kumua sahaba mtukufu mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam Hussein ibn Ali radhiallahu anhu wakijipiga piga na kujikatakata. Hata kuna kasi mtume na WhatsApp nikaona mtu mdogo anakata pana kisu hivi. Ushaanduka katika imani. Mtu mdogo amekwamba hata kuna chenye anajua. Mtu analia ajabu lakini akawa anakatwa na kisu hapa. Hasa watu wanatembea barabarani wakijikatakata na mavisu, wakijikatakata na vitu gani gani, wakijipiga piga tu katika iman Haya si mafunzo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia. Kwa namna inavyojulikana kama Husain bin Ali radhiallahu anhu aliuawa kitambo na wakati aliuawa bado kuna baadhi ya ashabu walikuwa bado kwa hai, kana asalu Anas bin Malik na Ibn Umar alikuwepo, walifanya mambo kama haya, hawakufanya. Sa mambo kama hawa, watu kama hawa wanafanya mambo kama haya, waliyatoa wapi ndugu katika imani? Mambo haya si sawa na inafaa ipigwe, inafaa watu wafahamu kama mambo kama haya yanapingana na Uislamu wala si katika dini, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu yote mkama atabebeshwa mzigo wa mtu mwingine. Ndugu katika imani, kwani kulani kitendo kitendo kinyama cha kumua Husain ibn Ali radhiallahu anhu bado haitoshi, kwani Uthman ibn Affan radhiallahu anhu kana aliuawa vile vile. Kwani wasilia Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, mbona mtamchuka mchuka Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake ndio fanya nini? Ndio mlinde katika imani. Mambo kama haya si sawa, ndugu katika imani insha Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu leo tukiwa hai siku nyingine tupata fursa kama hii, tutakumshana mawili matatu, tupashane, turekebishane katika mambo ambayo kama sana dini yetu, ndugu katika imani, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam kama adini na nasiha, kama dini kama hii ni kuna sihiana kushana na watu, kuna sihiana kumshana walakin billati ya ahsan. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.